praxila de Sicion estis influa lirica greca poetino de la quina iarcento antau Cristo, nascita en Sicion, norde de Peloponeso. Si et sinigis al Acaicos, cae havis filon, cion ili nomis Orchimedon. La comprenante la passion de Praxila al poesio, donasis al si liron. Ec de sia iunajo, si estis conata de siai sam urbanoi pro siai cant vercoi, cae si cultivis la revon esti vaganta poetino. Revo quiu farigis realo, ciam ancorau en le infanaggio de sia filo, praxila decidi forlasi sian filon caedzon por partoprini prini in festivaloi de poesio tra la lando. Citio causis che en orqui medo crescis malamo contra usci. La legendo racontas que pos plura iaro i davagado dun la peloponesa midito praxila atingis la javenon de creusis, quie ocasos poesia festivalo. Si ne suspectis che sia filo Orchimedo mai cobris sian alvenon al festivalo, cae che li iris tien, cum la plano steli sian liron, ciel vengion pro sia forlaso. Par la helpo de la servisto de Praxila, li successis concretigi sian planon. Ciam Praxila exis pri la maltrafo de sia liro, Doi si petis helpon de la soldatulino Cassandra por re-ricevit gin. Cassandra supposis che tio estis agado de Orquimedo. Si sercis lin, cae peri de li trovis lavanditoin qui tenis la iam damagitan liron. Praxila urge riparigis sian liron Justa tempe por la sequa presentado. Poste, Cassandra rencontigis con Praxila cae Orchimedo. Tiam li Cobris sian identezon cae pravigis sian agon comparante la senton de perdo de la amata Liro con la perdo de la patrina amo en sia infanayo. En la yarcento antaŭ Cristo Aristotelo de Bizanzo, starigis liston de la y lírica y poetoi de la Antiqua Greca cultura, En tiu listo estas nur unu virino, Sapfo. y Yarcento imposte la Antiqua Greca poeto Antipatro de Tesalónica, faris paralelan liston quiu inclusivas la nau plei eminenta in poetinoin de la greca lingvo, Praxila, Mero, Anite, Sapfo, Erina, Telesila, Corinna, Nosside, Myrtis. Praxila estas unua en lia listo de la nau subterai musoi de la sen morta lingvo. inter siei santempuloi, sed ancau de siae poste euloi. Siae banquedae poemoi dedicitai al populara distro estis cantatai gis la II. jartcento antau Cristo. Licipo, fama scultisto, faris bronzan statuon de Praxila. Oni trovis ceramicon cun la unuei quar vortoi de unu el siei poemoi. Aldona pruvo pri la accepto de xia verco en la quina iarcento venas de la comedia actoro cae verquisto Aristofano, quiu parodiis versoin de du el la posioi de Praxila. Ne nur gliciis pri la verco de Praxila, sed lia parodio implicas che li esperas che lia atena publico ancau reconos gin. Estas malfacile fari taxadon de la verco de Praxila pro la malgranda volumo de sia conservita verco, nur hoc fragmentoi. Siai capabloi estis diversai. Si verkis ditiramboin, horrain odoin, presentita in ce la festivalo dedicita al dio Dioniso qui estis origine parto de liei ritoi si verkis banqueda in canto in ma longa in dirica in poema qui estis cantata cae ca accompagnata i per liro chefe ili glorigis la virtoin de la dioi ca i heroi la facto que praxila vertis te aspetsan poesion por esti cantata che banquedoi, en quiu estis excluidita i virinoi, pensigis que si pobus esti hetera. Hetera estis la nomo qui un ricevis en antiqua grecio tiu quiu generale plenumis la funccion de artisto prostitutino cae cunulino. Curiose, cae contraste al plimulto de virinoi en antiqua Grecio, heteroi ricevis educadon, posedis economian sendependetson, cae povis atingi grandan socian potenzon. Estis la solai virinoi quiu povis partoprenis simposioin. Iliei opinioi cae credoi estis tre respectatai de viroi. Praxile inventis mesurilon, conatan quiel praxilion au dactilon. Tio estas piedo cun metita de unu longa silabo sequata de du mallongai. Gi estas la baso de la verso usata en la epopeo cae en religia poesio.